candane kang segar gadung lan kembang manur kang semlalu mawar kuku sing dupa kang kumelon kalon kelon amor meko lir membo batok tan samar pamoring suksma sinok moyo winah yo ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ing mangkidatan winuwus sang kadung ya manjing madyaning sasana hendra winenengna bentya ingkang kinucap nora kaya miyos sing rekono wati harya sang kuning wis para kurawa mlabar yen sentuhane roping seloniji tetap kaya putula loro panjriting kurang gawe nyuwang dhuwaca kang gedhe perkata ingkang praja lelayu sebut <laughs> Man hari werto man man sengguni werti man. Paman ingkang selak lenggahipun kalian kakang Prabu Tebing yen kula ngabyan toro man kula ngaturaken hormat suwaka to man. <laughs> Hermeliko menika toya mat suwulam kota pangucap kados ulam serambaing toya beno. iblis ngen kula nungsung-nungsung kabar kaparing omba bari putra sing ngandika kula pangeran mangku bumi wingking saking banjar junut dursasana man <laughs> sanadyan kula padhang dawuh paman menapa wigato sing pasiwakan keparung ...bari putra jenggandika kula pun jayadrata sanadyan kula nyadhong dawuh paman menapa wigato sing pasiwakan keparung kambabari putra jenggandika kula pun bambang swatama man man man sugini kula nyak nyak nyak nyadong dawa man Wiwi! menopo ah wi wi wi Citrang si kang rinuni cepet kok mesti groyok ana wong wiwi ora nyang kok ditekake Duri sasana. Ah, ulon. lawan kabeh hmm. para anak anak Kurawa. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Nuwun kula, Pak. Anane kuwi padha ndak timbali. Manjing pagelaran kene ya nggere. Liyane cukup padha midhangetno ingkang takon warta salah sawiji wae. Mengko yen sahur manuk mundhak rekoso nggonku bakal paring dawuh. sing pantes takan tiwawan pengendika mung Dursasana marga Dursasana kuwi pengareping para Kurawa. Dursasana kang diwedeni karo adi-adine mula sing pantes takan dingendikan mung Dursasana. Dur aha kulawan. Kowe tak kandhani ya, Nggih. Nggih, uwigati ning pasewakan wangi priyonan priyon wigatine priyon anak Prabu Duryudana ngrumpaka kahananing praja kang wektu dina iki nembe ketaman pagebluk mayangkara wah noten man iya dasar kepara nyata larang sandang larang pangan akeh kawula kang lara esuk sore tumeka pati ya di sore esuk tumekaning layon nalika mau kakang premban paring dawuh ngestina bakal waluya jati-jati teman rimala menawa anak prabu bisa mboyong wahyu purba kayun ya wahyu ning katentreman mula dina iki malah anak Prabu wis masrahake marang Kakang penemban Anak Prabu entuk wahyu ya saka Kakang Durna ora ya saka Kakang penemban Begawan Durna. Ning saka pangrasaku yen Kakang penemban sing nyalirani dewi ku ya keh entuke tinimbang gagale. ngelingi lamun to kakang pemban iku pendhita kang wis mumpuni pujangga kang wis kalu kang rat menggegriyan sampeyan niku napa boten kelingan kalih pengendikane para pinter sapa wong sing seneng mesthekake niku akhire bakal meleset Turu malih, Wan. Mboten kok kula niki ngepol kali Mbah Nidurna niku mboten. Nggih Hajeng ngopo duna sing mangkat. Oh, Saking rabaan kula muka nek bapa duna entuk gawe. Kowe kok bisa duwe tembung kaya ngono? mongko malah anak Prabu dawuh no dina iki aku kinan nganti kowe saat dimu ngiringake tindak ing kakang Meremban yen sampeyan daratur turu kula wan tinimbang mengke Kurawa niku teng krempyak bakal mung ngarep kewirangan mbokipun boten melu kabeh mawon to wan kowe kok banget-banget oleh mung ngesorke Kurawa kuwi dasarmu apa Kula niki mung nganggo ning titen. Pun pinten ramban mawon kura niku ajeng golek wahyu. Ning napa buktine anggere mangkat mulih ora tau entuk gawe niku pun kerep. Marambah makaping kura niku kewirangan. Napa sampeyan mboten kalingan nalika jaman kura niku ajeng golek wahyu maku karo mbiyen. Mbahne Durna dawuh jare sing arep entuk Kurawa. Kurawa do mangkat gruduk-gruduk-gruduk-gruduk. Munggah ten gunung Kutha Runggu. Tekan ngriku wahyune pun dicekel kali Janaka, Kurawa mulih kewirangan. Sing angka kalih nalika jaman Kurawa golek wahyu toh jali. Mbah ni durno dawuh wahyune mandhap ten gunung tidar. Urawa mangkat, brol bareng mangkat. Kruyuk kruyuk kruyuk. Sing ora kejatah BARENG ya nyang. Kemruyuk ten gunung tidar. Metu muntilan. tekan ngriku wahyune pun dicekel ali Janaka Kurawa mulih kewirangan jemben iku lho Mas jemben iku lho dereng dang walah napa mboten kelingan sawen niku agresen tak sing ora kelingan ora sampean iku lho Jaman Kurawa jeng golek wahyu cakrane ngrat. Bahne Durna batang jarene wahyune sing arep napa Lesmana, Lesmana direngke. Numpak kereta Kurawa numpak jaran. Nganggo sandangan pangeranan setelan kabeh. Wah, kemrutuk. sak cindil-cindile abang dijak kabeh tekan sak kiri-kiri eh mlebu ten Krendayana tekan Krendayana wahyune pun dicekel kali Abimanyu Kurawa mulih Lesmana mboten wani mulih nginep nginep marga mulih mboten entuk butuh Mila nek kula rasake pancen Kurawa niku mboten pawaan entuk wahyu kan. Pancen Kurawa niku sakjeke urip disirek kali wahyu. Saking ngertos kula kan, anane Kurawa niku disirek sebab kurang topo, kurang prihatin. Monggo wahyu niku kerasane geleme manggon wong sing seneng topo. seneng prihatin seneng sesirih pendowo niku kedunge wong tapa ulekane wong prihatin teko sak anak-anake anak pendowo niku lahir cepet pun diajari prihatin niku racak kaya wonten niku kabeh beda kalih kurawa kan kurawa niku mboten tau prihatin mboten tau sesirih anggere melek mripat sing digedhekke mung limiske lambe blendhukke weteng tok. Mengke mangane telat men pun nyambut gawe ngoso niku Kurawa. Girong men wegah. Mekak men mboten gelem. Niku nek telat. Ning beda ale pendhawan. Ini ngudan ku dalan ana panas kepanasan mlo mboten muka cara masih kaya mentas dileler. Kaya gamane kaya mentas digrendo nek Kurawa mboten kok wae. Kurawa niku apike mung werna loro, siji poto loro kondangan niku apike Kurawa. Bo niku tenan. Nek basa kan dem-deman ngoten Kurawa niku jan. Saya citraksi niku Ora tau ngombe we ngombe. Areng anu lembayar ya ditantang. Mau pisane. Niku atake Kurawa kaya ngoten niku. Ning kula nggih mboten aji nyalahke Kurawa kawan. Margo enten lunen-lunen wong ki apa kumpulane ngoten niku. kumpulane niku apik bakal dadine apik. Kabel niku mung ngeten pimpinane, Mas. Kuro kok kena apik niku apik king pundi wong pimpinan sampean kok kena apik to, Mas. Monggo sampean pun kondang kaluka wong sing srai diremki panas ten dawen, jail mutakil. Niku watak sampean pun kondang. nganti kena nggo lambang teko sayah keten ngendi nggon ngendi papan niku anggere sengkunine isih. Mboten ajeng tentrem selawase niku mesti wan. Nggih desa, nggih kutha, nggih kantor-kantor barang niku anggere isih ente sengkunine oh, mboten ajeng selamat selawase. Ampun li rombongan praja. Rombongan yoga niku menenten. Ente sengkul niki gagal terus yo, anggere pun jare klambi minggat. Milo ngewan. Sampeyan iku saya tuwa, wong tuwa niku ora bakal nglungsungi ning bakale mati. Wiwit sakniki kula mrayogake sampeyan mang golek dalan padhang ewan. Mang nyuwun ngapura kali sing gawe urip. Saya tuwa niku mamu saya ndodro, Wan. Tenan niku, Wan. Kula niki bener bocahne ngerti ten kahanan. Neng nganti mandajrake weh, tenan lho Mas. Ajeng unduh napa sampeyan niki? Lho niku tenan niku Mongso anggere di anggere engko dikai tilas. Anggere engko dikai titian. umun kali sampean iku lho. Saya tuwa saya dadi niku lho mboten sampean lho. Dur. Dur sasana. Dur. Aku ki apamu? Benah paman kula. Aku ki nek karo kowe tuwa ndi? Hari sepuh sampean. pintero pinter sengkuni ngadua tuwa tuwa sengkuni akeo pengalaman pengalaman sengkuni kuwi kuwi bocah pintermu bilu tau nglakoni durung karuan kenang apa kuwi mejang karo aku hmm? kuwi urung sepiru kawurmu balik aku wis warek mangan gempalaning jagat anggap mau apa kuwi mejang karo sengkuni Pranao kowe pintero kowe harak kowe sing dadi patih ana Ngestina. Ngerti? Ngerti? Anane tak rewangi srai tak rewangi drengki iki sing tak goleke sapa? Ayo. Pikiran sing tak goleke sapa? Tak rewangi serai, tak rewangi drengki iki yen aku ki ora goleke kowe ora tumindak kaya ngono tak kandhani. Tak rewangi aku ki jahil mutakil. Wis tak pikir mung keponak aku kabeh to. Upama aku ora mikir karo keponakan, ana ploso jenar, aku ki ratu lho, dir, Ratu aku ki. Ratu. Enggak, enggak. Tunggale kucing. Lho ra turun dulu ta kuwi. Sebab apa aku mung trimo dadi patih. Ha soal rakyat e ora gelem kabeh. Wis kelangan duit. <laughs> Bae do ra milih. <laughs> Lho ra turun dulu ta kuwi. Anggepmu kuwi apa aku iki patih kuwi pangeran kuwi iki ana panguwasaku. Neng nganti aku kemeropok karo kuwi, mecat kuwi iki ora kesuwen tak kandhani. iso kase sing ngantri nggone nggonmu iki akeh tak kandhani. Nggih nggih Allah. Batu bat. Bajarake lagi urip. Eh. Ajake karo ponakan ora beneran pecat. Oh alah man. man. Pangwasa kok nggo dolanan. Senengane kudung lulang macan. pangwasa ora dienggo dolanan wo titel mawon gaman makan tuan tenan ora usah kowe mejang karo aku kula niki mboten mejang mung ngelingke aku ora lali nesu tenan nesu ya jai e. ae ngene mesune gelis mesti luwene ya gelis ya Wes, kabeh anak-anakku sing padha apik-apik budine kabeh. Wonten dawuh, wonten dawuh. Korawa sing padha resik-resik budine kabeh. Wonten dawuh. Kowe aja ngurusi gurem ceceker. Kawula nom. Anggepen yen iki mau kongkang mangungkung ana jroning ngeleng. <laughs> Semene kok kodhok. <laughs> Ojo kok kacok ang. Parat ojo. Dale ngemplok. Sajae ojo. Aku dadi kodok. Harus ndelit ning jarike ngono. <laughs> Ben keri. <laughs> Trendelo tenan. Ma. Ma. We turu bocahe. Adi Mas Lun. Wonten dawuh Kakang Adiwati timbali paman. Uh, kula paman. Aja kleru nggih aku ling undang. Ih, kados pundi? Metu wong jaba. Ana metu jaba ana. Mundur mundur. <laughs> apalane ngono. Nek ora ngono mbok tak kiting anu. Swatama wonten dawuh. Metu njaba. Mesthi pakem kuwi. Pedhang abang ora ngono. Bedil buntet kara ana. Undang wadya ku terus ngundangi cah soro genen cah carangan lera edan lagi aku pati ora kajen ini rawaku terus kene mati yang ini kurup pengen goni aku pengarep kok aku kene gak sana ora iso dapane dewe-dewe Duri sosok lagi nyengkuni pawane ya ora entuk lho. Kene iki bagiane mung so ngono. Karo bir koso lho. Gusti, Gusti. Kaya ngono. kaya ngono kok nyawane kerasan ane ah, nggo tuwa-tuwa nggo tindih swatama wonten dawuh wis kaya adate kae ngger niki mundur sang swatama nanging prawasya apa sareka umyung swaraning pendeperi kupar kurnang kalawan kok sur tambur menyuwang suling papan dan talutak pandero muah kakundo mawarno warno pindah jalan srikan krak krak suara ning kutho weneh ngrik makan anyelo gembira ana pikar umilar oh, oh, oh, Kusumo talih jahat Nulat cancut acincing cing pangreing turangga kuda wustan kasamaran kabeh kena kapuh kekolongan Upar kang sami wong dhateng Paman Patis Wanci Bodol mboten nguji wani sampun samapta ing gati sawega ing diri Purwadya Bolo. Iya ya syukur sekti jimurung. Mara swata masira ndisi ana dadi wedananing laku kepareng madal paswanan. Enjing pidal gumuruh saking Astina agri. Kuan Kungeng kang palaka Prabu Sananira Ler Surya Dalira Saka ing swalane somatangi jagat tumungup mungup aneng saku saing ngukir merbabak bangsumirat kena sorating surya mikolan gunung gunung didaling para pangeran saking pegelaran turuteng margamung tansah sungguh banget titenono titen